Student IPO. Dobro večer, dragi slušateljice i dragi slušatelji i dobrodošli u još jednu emisiju Student Tipo. Evo, već tradicionalno svaki petak ugostimo jednog e, studenta ili jednu studenticu koja se po nečemu razlikuje od e, ostalih. E, a danas je sa nama Matea Parlov, studentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, djevojka od samo 25 godina, a već nosi toliko puno titula, najbrža žena ikad u Hrvatskoj na 3 km, rekorderka Hrvatske na 10 km na cestri. Matea, jesam ja zaboravila sad tu full puno titula, je tako? Mm, pa mislim da si joj najbitnije nekako spomenula i meni je najdraža utrka uh, moj hrvatski rekord na 3000 metara na Hanžeku. Evo, baš e, pročitala sam da si e, na 3000 metara e, otrčala za samo 9 minuta i 8 sekundi. Hoćeš nam malo ispričati više o toj utrci, to je meni stvarno fascinantno. To je ono jako, jako malo vremena. Da, ja sam samo sebe iznenadila na toj utrci. Meni je inače san bio, osim naravno nastupat na svjetskom prvenstvu i naravno na olimpijskim igrama, nastupat na našem najpoznatijem zagrebačkom mitingu pred domaćom publikom i uvijek sam komala gledala sve te zvijezde i trkače, skakače, basače ovaj, i svog naslonjača. Tako da mi je bila ovaj, velika želja nastupat na takvom jednom mitingu. To je inače iaf meeting, što znači da je to meeting e, svjetske klase. Dolaze najbolji svjetski e, atletičari i normalno kad sam bila pozvana tamo, to mi je bilo prvenstveno ostvarenje sna. Onda sve ostalo što se izdogađalo je samo još jedan veliki plus. E, trčala sam pred domaćom publikom, tamo su mi naravno bili i kolege s faksa i moji treneri i roditelji i stvarno, evo ja kažem, naravno da se dogodi u trci kada trčite s tako jakim trkačima da vam dođe, da vam je teško, jednostavno ne možete dalje, ali ti ljudi su mi e, dali toliko energije svojim bodrenjem da sam evo istrčala taj e, hrvatski rekord koji je stvarno jako značajan. Tako da sam bila stvarno ovaj, danima izvan sebe, primala sam svakakve lijepe poruke od navijača, baš mi je to bilo ono <laughs> ostvarenje svih snova. To mi je stvarno, stvarno predivna priča e, i baš ovo što si rekla, trčala si pred e, hrvatskom publikom, pred svojim prijateljima, trenerom i svima e, i pročitala sam da zapravo najviše i voliš trčati pred svojom publikom. A da, naravno, drugačija je atmosfera. mislim, gdje god da trčimo, ljudi stvarno jako navijaju, ali posebno mi je drago čut povike naših hrvatskih <laughs> navijača i prvenstveno mojih prijatelja. To mi daje dodatnu snagu. Uh, ovo mi je ono, stvarno fascinantno, ja tebe ono, dugo vremena pratim i znam kad sam te vidjela prvi put nisam mogla sebi doći, kao oh, pričam s tobom <laughs> i ono, ne znam, i, e, streli smo se na Zagrebačkom noćnom ceneru prošle godine i meni je trebalo sat vremena za 10 km, tebi je jako puno manje trebalo, koliko, mislim da, da 15 minuta, 20 ili sam sad to rekla, možda premalo. Premalo je to. Trebalo mi je, nisam sad točno sigurna, ovaj, oko 35-6 minuta. Mm, ali to su ono stvarno super brojevi i evo piše mi tu e, rekorderka Hrvatske na 10 km na cesti, je li to bio onda e, za zagrebački centar tvoje najniže vrijeme ili još niže e, uspijevaš dostići? Evo ove godine sam trčala Holjevku i tu sam imala vrijeme od 34 minute i 33 sekunde što je moj osobni rekord na dionici od 10 km. A htjela bih samo upozoriti da su vremenski uvjeti bili stvarno jako loši bilo je na startu nula stupnjeva i nažalost organizatori se nisu potrudili zadnjih 500 metara očistiti snijeg, tako da sam tu zadnjih 500 metara izgubila sigurno neke dvije minute jer sam morala dosta usporiti. Zapravo trener mi je rekao prije same trke da moram usporiti na tom dijelu da se ne bi slučajno ozlijedila. Tako da, evo da su bili malo bolji uvjeti, normalniji, vjerojatno, vjerojatno bi to bilo čak i brže. Ma ja ne sumnjam da ćeš u skorije vrijeme e, pobijediti e, i taj rekord i spustiti ga na još niže, ali stvarno bi se htjela dotaknuti toga da je jako bitno e, ne ozlijediti se. Evo i sama si mi rekla da si nedavno imala i temperaturu i je li to sad sve bila neka posljedica treniranja ili ipak je ovo bilo jer je ova sezona gripe? pa zapravo sam ja imala malu nezgodu, pokvarila sam želudac prije, uh, marat, prije polumaratona u Mostaru, e, sad u subotu i naravno oko velika sportažica ja sam odlučila da ću ja ipak trčati tu utrku. E, na 18. kilometru sam se srušila, ovaj, ne znam šta me uspjelo dići na noge, ja sam se nakon valjanja po podu jer nisam mogla doći sebi digla i na kraju završila utrku kao prva žena na kraju sam završila i na i sljedeći dan na još jednoj, tako da se sad malo borim s nekakvom virozicom jer mi je imunitet dosta nastradao, ali evo ja se nadam da ću sutra već krenuti s treninzima. E, to je taj pravi sportski duh. E, stvarno, evo, nestrpljiva jesi. E, stvarno, svaka ti čas, ne znam, evo, ti meni pričaš ono, to su priče koje bi trebale uzimati prve stranice časopisa, jer stvarno je fascinirajuće i jako mi je drago da si mi u gostima. Eh, ali evo, možemo se dotaknuti možda nekih tvojih početaka. Koliko se dugo baviš atletikom i kako je to sve zapravo krenulo? Eh, pa bavim se otprilike deset godina, a počela sam u osnom razredu kada sam za školu trčala 600 eh, metara. To je bilo osnovno školsko natjecanje. Taj dan mi se baš nije išlo u školu pa sam odlučila <laughs> trčati. Ovaj, I uočila me jedna trenerica atletike koja se inače bavi e, tim mlađim dobnim kategorijama e, ona me nagovarala da pređem na atletiku pošto sam se tad bavila rukometom i to mi je ajmo reći prva ljubav e, ja naravno nisam htjela odustati od rukometa ali ona je bila toliko uporna i zvala je doma je rekla je da takav talent nije već dugo vidjela da sam izdržljiva citirat ću kao da sam rođena u šumi <laughs> tako da evo od kako sam krenula trčat, jednostavno sam skužila da je to moja velika ljubav i nisam požalila. E, stvarno mi je drago da, da taj dan nisi htjela ići u školu, evo to je baš <laughs> bila sudbina. E, a sada si trenutno članica seniorske reprezentacije Hrvatske, sam to dobro rekla? Da, da. E, I pripremaš li se onda sada za olimpijske igre u Tokiju 2020. ili ne? Pripremam se, trebala sam trčati e, u četvrtom mjesecu maraton u Lincu, to, je, to bi bio moj prvi maraton i e, tu bi zapravo hvatala normu za olimpijske igre, no kako se desila ova nezgoda, pomakli smo taj maraton e, za jesen jer bi možda bilo malo previše ovaj još jedan šok <laughs> mom organizmu s obzirom da se ovo dogodilo ovaj vikend, ta mala nezgoda ali evo, na neke stvari se očito ne može utjecati. Ja vjerujem da je onda najbolja moguća opcija zapravo taj e, maraton na jesen. Mislim, ja uvijek kažem sve se događa s razlogom. Do sad ću trčat 10 e, km i par polu maratona i evo, nadam se da ću izbrusiti formu do jeseni. Evo, e, rekla si da se pripremaš za, za maraton, dakle nećeš na olimpijskim igrama trčati ovu svoju, neću reći najbolju kategoriju, ali ovu u kojoj se sad trenutno natječeš, to su ove kratke staze. E, da, e, jednostavno sam s trenerom e, odlučila da ću se ipak prebaciti na to malo duže. On kaže da imam velik potencijal i misli da mogu biti najbolja maratonka u Hrvatskoj. Tako da sam ga evo Ja uopće ne sumnjam u to. Ne, imam baš stvarno ono osjećaj da šta god možeš, šta god si zacrtaš, to ćeš i ostvariti. Evo, pogotovo ova priča nakon uh, u Mostaru prošli tjedan, uspjela si se izdići, istrčati, uh, stvarno, ne znam, fascinantno, fascinantno. <laughs> Hvala puno. E, možemo se vratiti sad, uh, ovo, lako je nabrojati sad sve ove naslove i sve pobjede i lako je stajati na vrhu, ali kako, koliko je zapravo je tu uloženo truda tog treniranja i odricanja? Pa jako puno i truda i odričanja. Ja treniram dva puta dnevno, e, vikendom samo jedan puta. E, čak i nedjeljom imam ili rastrčavanje, e, rijetko kad imam odmor. Moram paziti što jedem, kad jedem. Ne mogu izlaziti kad ja želim. Zapravo jako rijetko baš izlazim u noćne klubove i taj sportski život i rezultati nose nekakve nekakav drugačiji način života, odnosno baš sportski način života. Moramo e, spavati i spavati u točno određeno vrijeme, imati e, dovoljan broj sati sna, zdravo se hraniti i sve ostalo. Ali evo, mislim, ja se toga dosta pridržavam i to mi je postao način života, tako da ne smatram da sam zakinuta. Koliko smatraš koliko je to teško zapravo? Pa dosta je teško, pogotovo kad se dogode ovako nekakve sitnice kao što se meni dogodilo da su mi se totalno planovi poremetili, onda ono bila sam u bedu neko vrijeme, ali onda ovaj, sam skužila da jednostavno sve se događa s razlogom i mislim da, da je to najbolji mogući način, odnosno rješenje. Da, da, da razmišljaš da, da je to tako. Stvarno, mislim da se mozak sportaša jako puno razlikuje od, od mozga nekoga ko se uopće ne bavi sportom ili ko se samo rekreativno bavi, bavi sportom. Ipak profesionalno bavljanje je skroz jedna nova kategorija. Pa je, mislim moramo se znat nositi sa stresom, neke stvari, e, odnosno odluke donositi sami i evo, malo smo možda samostalni i čvršći psihički i fizički od ostalih ljudi. To sigurno, to definitivno. Sumnjam da bi, da bi neko ovaj, nakon neke ozljede ili nakon nečega mogao se samo tako izdignuti i nastaviti dalje. A ono, ti moraš, a zapravo to je postalo dio tebe, dio tvog identiteta. Da, tako je. Bio je ovo prvi dio intervjua sa Mateom Parlov, najbržom Hrvaticom na 3000 metara, a vraćamo se nakon kratke glazbene pauze. Još jednom e, dobro večer svim slušateljima i slušateljicama koji su se tek sada uključili. E, sa nama u studiju je Matea Parlov, e, mlada nada hrvatske atletike i nadamo se buduća olimpijka. Mogli bi se sad vratiti na tu prehranu što se spomenula, što jedeš ako možeš podijeliti ovako s našim slušateljima, mislim da ih svih zanima što jedu sportaši. Pa da, e, zapravo je vrlo jednostavno. Za doručak jedem nekakvu zobenu kašu, zobene pahuljice s voćem. E, ručak mi se sastoji od e, ugljikohidrata, proteina, povrća i salate. Znači ništa ne odvajam, zapravo sve jedem u jednom obroku. Znam da imaju drugačiji isto savjeti. Jedem jako puno voća, Eh, za večeru jedem isto tako nekakav manji obrok koji se isto tako sastoji od ugljikohidrata, proteina i salate. Mm, super, mislim ono, zvuči mi jako, jako zdravo. Ono, nema junk fooda, nema alkohola, naravno, <laughs> sokova, nikakvih, ništa tog tipa. Pa sokove konzumiram, ali samo ove prirodne. E, pa da, to ono, moraš stvarno paziti, paziti kako to sve ide. A što se tiče recimo fakulteta, kako njega usklađuješ u sve? Ehm, pa ima dosta profesora koji mi stvarno izlaze u susret, onda nekako reguliramo eh, te fakultetske obaveze. Naravno ima i ovih eh, koji mi baš i ne izlaze u susret, ali sreća pa njih puno manje. Ja uvijek kažem da je organizacija pola posla, tako da mogu reći da jako se dobro snalazim u toj organizaciji, stvarno svaki dan eh, učim, tako da nemam nekakvih zaostataka, kad sam na pripremama isto učim, spremam ispite, tako da kad se vratim onda zapravo se riješim na vrijeme. Zapravo si uvijek u ono 100% snazi, nema stajanja, uopće nema odmora, nego stalno si u nekom pokretu. A da, za mene kažu da sam puna energije, <laughs> pa onda evo nekako uspjevam to sve ovaj, Drago mi je da to čujem da imaš baš ono lijepo izbalansirano e, sve. Sad bi voljela e, da se vratimo na jednu ne baš tako lijepu temu, a to je e, cijeli taj sport u Hrvatskoj i to jedno financiranje i cijeli taj nas jedan e, športski savez. Što imaš, ne znam, što imaš ti reći o tome? Znam da, znam da nije situacija baš bajna, nekako imam osjećaj kao da se sve ide u nogomet, a nikako se ovi drugi sportovi ne stavljaju u neki prvi plan. A, istina, da. Atletika je zapravo mali sport i jako malo se ulaže u nas zapravo najveći problem su očekivanja ljudi. Oni misle e, ako mi odemo na olimpijadu, e, ako ne dođemo s medaljom, što je velika vjerojatnost da nećemo doći jer mislim Kenici i Etiopljani su jedna totalno druga tema i druga vrsta ljudi i mislim da je pored njih teško doći do medalje. Uglavnom, ako se vratimo bez medalje, oni smatraju da zapravo ništa nismo ni napravili i ne žele ulagati u nas. A evo, ja iz svoje osobne perspektive mogu reći da je samo odlazak na olimpijske igre jako puno, pogotovo za hrvatski sport. Tako da i, i sa sponzorima isto dosta, dosta teško stupiti u kontakt jer vam nitko ne želi pomoć u tom vašem e, razvoju. Uh, uvijek se svi jave kad ste na nekakvom vrhuncu, a tad već je zapravo kasno. Da, neko, neko bi tu trebao biti da, da te gura ono od početka samih i, I ono što kažeš, moraš se i kvalificirati za te olimpijske igre i veliki je to put i proces, nije samo ono idem jer sam se prijavila. Da, tako je. E, ono, žao mi je što je situacija takva, ali međutim imaš li ti neke sponzore, neke ljude koji e, ti pomažu da uspiješ u svom cilju? A, naravno, e, ja imam inače najbolje tenisice <laughs> Brooks i za opremu imam Jomu, to sam dobila preko Španjolaca jer je njihova marka. E, isto tako za e, moje nutritivne potrebe se brine Proteos i e, nutricionisti pod nekakvim logom Nutrio i imam kremu za brži oporavak Flora Adria. Super, znači ima, ima jedan onako mali tim, ali tim koji te podržava u svemu koji Tako ti mali tim, ali to su ljudi koji su mi prvi otvorili svoja vrata kad mi je bilo najpotrebnije i evo stvarno se razvila jako, jako dobra priča iz toga. Super, drago mi je, drago mi je da to čujem evo, mogli bi reći, e, e, recimo taj tvoj privatni život ili ljubavni život, ako bi se mogli na to osvrnuti, e, imaš dečka ili bolje rečeno zaručenika, je li je zaručenik sad? Je. čestitam ti na tome, baš mi je jako drago. Evo, kako on se uklapa u tu priču, budući da si jako zauzeta, stalno putuješ, stalno treniraš, kako on to sve podnosi, kako njega uklopiš u, život? Pa on mi je jako velika podrška uz uh, moju obitelj naravno. Eh, jer je on eh, sam bio sportaš, on je bio eh, nogometaš, isto tako je i magistar kineziologije i vodi grupu klinaca u NK Rudeš, tako da razumije što je to sport, što je to profesionalni sport i koliko to iziskuje i vremena i truda, tako da stvarno ovaj, da sam mogla birati <laughs> ne bi mogla bolje izabrati. Ajme, super, sjajno. A kako prijatelji se tu uh, uklope? E, pa imam vremena naravno za svoje prijatelje. Uh, najčešće idem sa prijateljicama ili prijateljima na nekakve kave. Nažalost, morala sam u posljednje vrijeme malo reducirati ta druženja jer pored fakta i dva treninga stvarno mi je teško izorganizirati još dodatnog vremena za tako neke stvari, ali trudim se ovaj E, da ih ne zapostavljam. Super, to mi je. Mislim, ja mislim da ono, ako se okružiš pravim ljudima, oni onda i razumiju da jednostavno ono, e, ne možete se vidjeti tako često i ostalo, tako da bitno ima taj jedan dobar tim oko sebe, prijatelja, obitelji, dečka, to je zaručnika i, i ostali, taj koji te potiče i na taj način. Naravno, e, oko mene su zaista svi pozitivni ljudi, tako da sam stvarno sretna drago mi je e, to čudo da ti je nekako život lijepo zaokružen jer obično ono ljudi misle da kad e, da sportaši možda nisu toliko ni sretni ni nešto pogotovo kad izađu neke negativne priče oko toga svega pa mi je drago čuo da si ono pozitivan primjer iz svih aspekata. Uh, voljela bi se okrenuti još samo planovima za budućnost. Što je evo sljedeće što te čeka? Pa evo, kao što sam rekla, zbog tako nekakvih nepredvidivih situacija morali smo odgoditi taj maraton, e, tako da ću svoj lov na normu za olimpijske igre prebati prebaciti za jesen. E, sad ću trčati utrke od 10 km i par polumaratona, ovaj, nadam se e, osobnim rekordima na tim disciplinama, vjerojatno ću trčati svjetski kup na 10 km, i evo za ostalo stvarno još ne znam jer kako se to sve izdogađalo nismo uspjeli ovaj, e, nisam se uspjela čuti s trenerom i sve nekako izorganizirati jer morat ćemo mijenjati planove. Uh, drago mi je, mislim čekate full puno e, treninga, čekate opet još ovaj, odricanja, ali ne sumnjam uopće da će sve to biti jako sjajno. I za kraj uvijek pitam svog studenta i po jednu poruku riječkim studentima, jednu onako motivacijsku, evo ti uspijevaš stvarno sve e, stić, pa jedno onako za njih e, kako da oni budu produktivni, što da rade. Pa evo, neka slijede svoje snove, neka vjeruju e, u sebi, i neka se okruže sa pozitivnim ljudima. Mislim da je to nekakva formula za, ajmo reći, dobitak na lotu odlično si ovo složila. E, hvala ti puno Mateja, drago mi je da si mi e, gostovala i e, želimo ti puno sreće u svim daljnjim utrkama i u svemu dalje u životu, da ti sve ide i dalje ovako sjajno i da nemaš ozljede i da sve bude super. Hvala puno na lijepim željama. Vi, dragi slušatelji, ostanite uz program Radija Sove. Student i